La Escapo, radiodramo de Luisa Carol, imaga epilogo por la opero Aida de Verdi. Roluloi, Aida, Etiopia princino, milit captita ca esclavigita en Egiptio. vocelegas legas, Malgosia Komarnitska. Radames, fama generalo de Egiptio, Voce legas Andrzej Bach. Anc, grecia shipisto, poeto, cantisto, lacto frato de Radames. Voce legas, cai cantas, Iomo. Hotep, maliuna scribisto. Voce legas Paolo Sergio Viana. Aida, kai Radames! estas fixia roluloi qui aperas apera se la opero aida de Giuseppe Verdi libretto de Antonio Ghislanzoni ang kai hotep estas fixia roluloi creita speciale por ti ci imaga epilogo la faraono poeto a che per chi u la roluloi aludas skelk foie estas reala historia persono de la decquara iarcento antau Cristo. Unua parto, antiqua Egiptio, subgrunda eio en la templo de la dio Ptah. Mi soifas, mi malsatas, mi timas. Baldo ni habos nec lumon, nec aeron. Vi faris grandegan eraron, ciam vi iris citien. Se vi restus extere, eble vi povus helpi min el iri, cae tiu case ni ec fugus cune, sed nun restas al ni nur la morto. Mi daure esperas ca iu venos por savi nin. Ciu povus veni, Aida? Aida? por mi <laughs> neniu venus, char nenius cias, cie mi estas. Cai et se ius cius, tiu ne riscus sian vivon por Etiopa sclavino. Sed vi, Radames, vi, Carulo, estas hero de Egiptio. Post via milit venco, oni ricevis vin cun triumfa marsho. Tiom da soldatoi estis omagiantai vin, kie ili estas nun. Ne eblas ke ili lasu vin esti condamnita pro... Pro kio? Pro perfido de la patrujo? <laughs> Ne, ne eblas. Tio estus tro maliusta, tro absurda. Tio estus... Ancau mi credis tion en la comenzo. Mi esperis che ocasas ribelo, char la popolo ne amas la faraonon, cae la pastroi mal contentas pri la granda pastro. Ribelo estintus tre convena por mi, char tio case mi igius subite iu spezzo de popola heroo. Certe. No, facte, neniu ribelis. Tuta silento. Nor non mi comprenas cio casis. La faraono cae la granda pastron estas stultei ili zorgis che la popolo ne exciu che oni condamnis min la generalon Radames resti definitive slosita sen aquo cae mangio en la subgrunda eio de tiu ci templo. Estis je ilia intereso condamni min rapide, cae plenumi la verdicton ege secrete. Ien la vero. Ni estas tute solai. Citi estas estas nia tombo tenu bone la lampon aida por che gin ne estingigiu tro rapide. Tio estas la lasta lumo kiun ni vidas. Mi tenas gin per amba umanoi, sed la flamo flagras. Mi timas che gi estingigios. Dono al mi la lampon. Mi timas, mi soifas. Domage che vine al portis quelcain aquo crucioin. Mi ne pripensis detaloina. Ciam mi eniris citien, <laughs> mi ne timis. Shainis al mi evidente, ca iu venos tui por savi vin. Cai tio case ni escapus cune. Tio shainis al mi justa cae normala. La culpulo estas mi. Successo blindigis min. Orgoilo blindigis min. Mi credis, che se mi realigis tiam multe, tio signifas che mi cion capablas fari cae cion meritas. Oni educis min fidi ie la justezo de la dioi. Conservi mian animon pura, ne pesigita de mal amo, envio, ambizioi. En mia infanaggio mi revis havi animon tiom mal pesan ciel la plumo, Cion la diino maat surmetos sur sian pesilon de justezo quia mi glore en iros la transmondon. Ca ien mi estas subite giuste sur la soilo, inter citiu mondo ca la transmondo. ca ec comprenas, che mia animo ne estas malpesa ciel plumo. Mi estis orgoila ca ambizia, do mi meritas la punon de la dioi. Restas al mi nur ricevi gin digne cae curage jen cio. Ancau mi estis educita credi che justezo devas venci, se ne dum tiu ci vivo, tiam en la transmondo. Sed jen mi ne plus cias cion credi, mi ne plus cias cion mi sentas. Shainas al mi, che mi trovigas ie exter la vivo cae la morto mi perdis la senton de la tempo, mi ec nescias, ču mi daure estas mi mem, au igis iu alia, au io alia, mi timas, mi soifas. Proximigio. Mi havas cap turnon, mi havas cap doloron, Mi memoras, che mia patrino cutimis diri che ne indas pritimi morton, char gi estas nur translogigio el tiu ci vivo en ontan vivon. Fin fine, ni ciui translogigios, nur doloroin cae malsanoin indas pritimi. Tion si diratis. Oni dire, via patrino, la regino de Etiopio estis fama terapiisto. Yes, tio veras. Ciam si diris che ni pritimu malsanoin, si celis ne nur la corpa in malsanoin. Por si la plei i malsanoi estis la animai malsanoi. La egoismo, la envio, la mensogemo, la orgoilo, la avidezzo. Si diradis che nur ciam ciui homoi liberigios je tiui malsanoi, Ni povos havi belan vivon, kai trang translogigi en alian vivon. Similas al tio, kion ancau mi audis de mia patrino. Si diradis, che se vi havas malpesam coron, vi ne devas pritimi morton, chartio signifus malfidon iela justezo de la dioi. Ču vi parolas pri via patrino? mi audis che vi vivis sen patrino dum la tuta vivo. Mia vera patrino forpasis, ciam si nascis min. Mi havas nenion memoron pri si. Min crescigis servistino, sclavino el Etiopio, ciu mam nutris min, cae poste zorgis pri mi dum dec Dis la agio de ses mi credis che si estas mia vera patrino poste kiam mi jam sciis la veron, mi daure amis shin sam kiel antave, kai daure nomis shin patrino. Ču si estis milit captita sclavino, sam kiel mi? Yes, vi similas shin tre multe, precipe kiam vi ridetas. Vi havas ancaus similan vocion, similan accenton. Mi audis vin murmuri canto in el via lando, cioi rememorigis al mila infanadon. Cie si estas nun? Mal proxime, tre mal proxime. Mi gioias che si nescias cio ocasas al mi, si terrore suferus. Ciel vi imagis vian estontecum, ciam vi estis infano? No, Dom mia infan agio mi ambiciis farigi la plei potenza generalo de Egiptio, venci ci ancioi luctoi ali Egiption en gigantan imperion, cio inclusivu ancau la tutan Etiopion. Mi credis, che mi povos definitive nuligis clavecon, cae tia maniera chasigi la milito in celo estas aciri milit captito in por sclavigi ilin. Cio? Ču vi volis tion ec via infan agio? Mi credis che pro via amo por mi vi petis la faraonon liberigi la Etiopia in milit captitoin. in. Mi petos lin pritio cio, casa Carolino sed tiu tempe mi giois vidi la contenton en viai oculoi. Mi credis che se Egiptio cae Etiopio igius unu sola lando, tio signifus la solvon de ciui conflictoi, do eternan pacon. Paco. Mi revis farigi la granda heroo, quiu realigas pacon. Mi terure fiascis. Duste tiel ancau mia patro cutimis paroli. Li diradis che li luctas por realigi gigantan Etiopion, quiu inclusivu la tutan Egyption, porce tiel ciui nunai conflictoi solvicu. Vi ambau volis lucti por... por cio? Tu por pazzo? Quiu pazzo? Cie estas la pazzo? Cie estas la pazzo? Suficias al mi audi privia viaj luctoi por paco. Suficias. Jes, mi havis absurdan vivon, Aida. Mi alportis plida malbono al bono alla mondo. Mi sentas min detruita. Mi sentas che mi estas venkita tiel, kiel mi neniam imagis malvenkon. Gis nun mi ne timis morton, morti en milita signifus por mi eternan gloron en la transmondo. Do ancau unu vencon, ec la plei grandan, mi havis plenan fidon ie dioi, nun ne plu. Mi pensis che la dioi donos al mi justan recompenson lau mia fideleco alla patrio. Mi sentis che mi meritas grandan recompenson ca i fierigis, tro fierigis orgoilo estis mia malsano. Tu viscias, per dire, mi estis same orgoila. Cial vi diras same? Vi neniam batalis en militoi. Mi orgoilis lau mia maniero. En mia infan agio, mi credis che char miai ge estas la regio cae la regino de Eciopio. Tio signifas che ciui miai desiroi realigeblas. Poste mi ec credis che vi cae patio povus ec amicigi, car viai animoi similis, cae ciu el vi adoris sia nascic landum. Mi credis che mi capablos interparcigi la du fortain cae obstinae viroin cuin mi amis mi et volis fugi cun vicai patrio en Etiopion? Vi bone scias, che mi apretis fugi cune cun vi ambau. Via patro shainis preta accepti min kiel bofilon, cio shainis tiam bela, tro bela por vera ocasi. Ču vi credas, che se la gardistoi de la granda pastro ne mortigus mian patron, cio bon ordus? Ne, Ne nio ocasus tiel, ciel nirevis. La faraono sendus alian generalon pur attaci Etiopion, char ne mancas militemai viroi en Egiptia. Mia patro reagus san manier, vi faridus sen espera, captita inter ili du ciel muso en captilo. Mi sentus min culpa pro cioci, do se nia plano estus fiaskinta, ni cio case estus venkitai pli malfrue. Tar la dioi ne helpas nin. Ni estas definitive forlasitai de cioi dioi. <sighs> Domage, che mi ne havis tempon coni mian patrinon suffice bone. Mi restis sen sci Duste je la agio, ciam mi cesis esti infano, giuste ciam mi ec povus compreni sin pli Mi memoras, che foia si montris al mi diamanton, cae diris, lernu de tiu cistono, cia la homa animo devus esti, tiu cistono ricevas lumon de la suno, cae disradias gin circaue, same maniere la homa animo devus ricevi la bonnezon de la dioi, cae disradii circaue, kiel eble pli multan bonnezon. Sed diamanto estas malmulega dum via animo? Tiam mi ne comprenis. Sed nun mi sentas che mia animo ja devus esti same malmola kiel diamanto por che resistu la tenton. Mi devus mal accepti vian amon, char tiel estus plibone bone por vi, cae por ciui. Cian vi diris, cial vi devus? Yes, yes, mi devus rifosi vin, mi et devus curagigi vin et zi cun la filino de la faraono. Nur Dio, hapigus al vi la tutan potencon cion vi besonus por unuigi igi nia in landoi. Cai se vi bonde interconsentus cun mia patro, eble vi cune successus cessigi la milito in. Nur, nun mi comprenas, ciel egoisma mi estis. Ah, vi estas naiva ciel infano. La filino de la faraono estas ambizia cae sen scrupula. «Ci vi ne rimarchis, che cioi schiai gefratoi forpassis unu post la alia en strangae circunstancoi? Tra la palazzo circulas multae onidiroi pritio, ciel schii successis farigi la sola heredonto de la trono. Ciel vi imagas che mi povus limigi mian vivon al tia, tia...» «Nu, mi ne povas credi tium terrurain aferoin prisci calc foie si condutis affable con mi. Eble ni ne devus secretigi dian geedzigion, Radames. Se la faraono scius, che mi estas via edzino, eble li ne pensus proponi al vi edzigi cun la princino. Kaj cio okazus alie? Yes, yes, cio okazus alie, char la princino venenigus vin. Vitro igas, Vi parolas quasi vi tutte forgesas che vi farigis sia sclavino, sia possedaggio. Mi devus unue aceti vin de sci, poste sclavigi vin, cae nur poste edzigi cun vi. Sed compreneble sci ne consentus vendi vin, char sci estas jalusa. Mia plano estis che tui post mia granda milit venco, mi petu de la faraono la favoron che li liberigo vin nur tiel mi povus defendi vin contra tiu virinaccio. Yes, viam diris ion al mi, sed eh, mi malfacile adaptigas al vivo plena je secretoi cae mensogoi. mi audas ion.